dersi Tevhid Allah Azze ve Celle'nin Şimdi mukaddime talebinde devam ediyoruz hala bu hafta kitaba giriş yapmayacağız zannedersen önümüzdeki haftada ve ondan sonraki haftada hala mukaddime talebinde gireceğiz yani 5 veya 6 ders mukaddime talebinde devam ediyor inşallah Şimdi ilk dersimiz neydi? Muhammed bin Abdülvehhab'ın Abdülrezzak olursak hayatıydı değil mi? Hayatıyla alakalı, özgeçmişiyle alakalı şimdi bazı malumatlar vardı verdik. Sonra ne yaptık? Müellifle verdik, sonra müellifle alakalı yani kitabın kendisiyle alakalı bilgiler verdik. Bu ilk dersimizdi. İkinci derste ne aldık? Tertibatı yüzek olursak, seyirin tanımını aldık. Şimdi e, teyzeğin tarifini hangi kardeş alalım? tevhid lügatta e, bir şirket kılmaktır ihtilafı ise İsrailullah ve Azze ve Celle buna yaptık gibidir ne demek? yani Allah'a hak olan şeylerde bir melektir peki bu tevhidin tarifi peki tevhid kaç ayrılıyor? ne tevhidini tarif edin Allah Teala'yı veya ibadet ile Gerisi isim sıfat bakan içinde kime kalacak uzun bulan İsim sıfat tevhidi yapmayanlardan bir Allah Allah'ın kitabından Resulü ve sünnetinde Allah'ın kitabında kendisinin Resulü ve sünnetinde onun bildirdiği şekilde sahibi, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle, bilenler bundan sonra Arap kesin ezberler inşallah tamam Arap bilmeyenler Türkçe kısmından ezber diyebilir ne demiştik İfadullah Azze ve Celle bima semme ve vasaka bihi nefehu fi kitabihi ve ala lisanı rasulihi min gayri ta'tilin ve la tahrif ve min gayri tezkirin ve la teklif demiş yani Allah subhanahu ve teala'yı gerek kitabında gerekse de Resul'ün iyi ve sünnette kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde birleyerek taatiyle tahrife teklife ve teklife gitmek için isimlendirmek ve vasıflandırmak değil mi? Şimdi mukaddime fazilinde ne dedik? Mukaddime fazilinde devam edelim. Şimdi en önemli nokta lardan bir tanesi müsaadesini nasıl, merhalemiz nasıl mukaddime diyoruz, bir konu sahibi diyoruz, mukaddime diyoruz, üç konu diyoruz. Şimdi önemli mukaddimelerinden bir tanesi de ilim talebesinin tabi mutlaka hıfz etmesi lazım. Çok önemli bir nokta mütekaddim selefe baktığımızda yani mütekaddim ne? Daha ilkler, ilk dönem selefine baktığımızda. Şimdi fıkıh kitaplarında, akaid kitaplarında vesaire bu tür ibareler duyduğumuz zaman yani mesela mütekaddim selef, müteakhir selef, mütekaddim alimler, müteakhir alimler mütekaddim insanlar, müteakhir insanlar bu tür ibareler duyduğumuz zaman müteakhir ilk dönem kastedilir büyük orası tamam mı? Yani böyle işte sahabe tabi tabi tabi o civarda müteahhir de dediğimiz zaman evet müteahhir de dediğimiz zaman ne kastediyor? daha sonradan gelenler taakkardan geliyor geç kalmış yani daha sonradan gelmiş tamam mı? şimdi bir talebesi diyor ki mutlaka kısaltması lazım nedir bu? mütekaddim selefe baktığımızda ilk dönem selefine, selefine baktığımızda ne dedik geçen hafta tevhid üçe ayrılıyor ama asıl tevhidin daha ilmi olarak taksimatı ikiye ayrılmasıdır ve onu da bu hafta anlatacağız dedik işte bu hafta o noktaya değiniyoruz mütekaddim alimlerimize bir baktığımızda tevhidin iki kısımda ele aldığını görüyoruz iki kısımdan birincisi tevhidul marifeti vel ispat marifet yani bilme marifet ve ispat tevhidi yani bilme ve ispat tevhidi marifet ve ispat tevhidi ikincisi tevhidul talebi vel kast talep ve kast tevhidi neymiş? talep ve kast tevhidi tamam talep etme aleykümselam ve kast tevhidi şimdi marifet birinci kısım olan ee, tevhidül marifet ile ispat dediğimiz marifet ve ispat dediğinden ne kastediliyor üç tevhidi itibar aldığımızda üç tevhid, tevhidin üç kısmı var değil mi? Rüziyet, ilmiyet ve ispat marifet ve ispat tevhidi bu üç kısımdan hangisini katlıyor? Rüziyet ve ispatı katlıyor birinci kısım o zaman ee, şöyle yapıyoruz diyoruz ki tablo çiziyoruz şöyle diyoruz ki şöyle bir tablo çiziyoruz bir tevhid hikayeli sağlı sollu bir tablo tevhidül marifeti ve isbat tevhidül talep ve sonra tevhidül marifeti ve isbat yani marifet ve isbat tevhidin altına da iki tevhidi çekiyoruz diyoruz ki ürünlüyet ve isim isbat tevhidi bunun altında tamam ikincisi tevhidül talebi ve kast talep ve kast tevhidi bundan ne kastediliyor? tamam bakın arkadaşlar şimdi kısa bir mana vereceğim birazdan daha tavsiye şey. edeceğim neden rububiyet ve isim sıfata marifet ve ispat tevhidi demişler de e, rububiyet tevhidine de talep ve kastetme tevhidi demişler şimdi baktığımız zaman rububiyet ve isim sıfat tevhidi bilmeyle alakalı değil mi? mücerret olarak bir ilimdir bileceksin iman edeceksin tamam bileceksin ve iman edeceksin o yüzden bileceksin ve ispat edeceksin o yüzden ne demişler buna? marifet ve ispat tevhidi yani bilmek ve ispat şey İkinci kısım ki bu tevhidin uluhiye dedik neydi o tevhidin talebi vel kast talep de kast tevhidi kast etme tevhidi neden uluhiye tevhidine mümkün vermişler çünkü sen uluhiye tevhidiyle ne yapıyorsun bir şey talep ediyorsun Allah subhanahu wa ta'ala İbadet ediyorsun ve onun zatını onun yüzünü talep ediyorsun cenneti talep ediyorsun rızasını talep ediyorsun azabından uzaklaşmayı talep ediyorsun Allah subhanahu wa ta'ala'dan dilediğin şeylerin sana ulaşmasını sana isabet etmesini istiyorsun veya kast ediyorsun ona şimdi tevhid-i uluyyede bir kasıt var ne? bir yönelme var yani bir şeyi yerine getirmek için bir kast etme var yani ne? adam seccadeyi söylüyor kıbleye doğru ne yapıyor? namazı kast ediyor bakın ibadette ne var? bir yönelme var ama rububiyet ve isim kitaba baktığınızda sadece bilip ve ispat etmeyle alakalı tamam bu olmuş şimdi şimdi buraya kadar anladık değil mi bir işgal yok şimdi şayet denirse ki hangi taksimler daha ilmi yani üç kısma mı ayrılmak daha ilmi ayrılmak yok yoksa mütekaddim selef gibi iki kısma mı ayrılmak daha ilmi çünkü müteakkirlerin çoğuna baktığımızda daha çok vurduğu tevhidin üç kısmına doğru yapmışlar üç kısmıyla alakalı yapmışlar şimdi o zaman şöyle bir soru soruyoruz gündeme atıyoruz diyoruz ki hangi taksimat daha ilmi hangi taksimata odaklanmamız gerekir hangi taksimatı gündemde tutmamız gerekir insanlara tebliğ ederken hangi taksimatı anlatarak tebliğ etmemiz gerekir bunlar hepsi önemli sorulardır içe dahil birbirine ama önemli sorulardır deriz ki bu soruya karşı burada tahsil var arkadaşlar bu sorularda bile şu A veya B şekilde cevap yok tahsil var burada şayet hangi taksimat daha ilmi daha dakik daha e, oturaklıdır sorusuna gelince bu sorulardan şüphesiz ki tevhidin iki ve iki kısma ayrılması daha ölümün hatta Allah-u Alem ilim Allah'ın katında daha doğru desek bile bakın bu çok önemli bir lafız daha doğru desek bile lütfen yerindedir üçe ayrılmaktan daha doğru desek bile lütfen bir yerindedir çünkü neden eğer üçe ayırdığımızda bazı işgaller tabi üçe ayırıp da ikiye ayrılma halini tut etmediğiniz zaman bazı işlerlerle karşılaşırız. ki o gelecek şimdi birazdan o yüzden diyor ki Allahu Alem zaten bunda düşünmesi icmaendir ki iki, iki kısma ayrılması daha ilmidir bunda hiç şey yok ama Allahu Alem ziyade olarak bir cümle daha ekleyebiliriz ve diyebiliriz ki daha doğrudur kısmı çok önemli tamam mı? Tevhidi iki kısma ayırma daha ilmidir ve daha asıl olan da budur zaten şimdi bakıyorum biz bu nokta, e, şimdi bu noktayı anlatacağım inşallah tamam e, nedir asıl kastımız tartıya gideceğiz şimdi burada burada çok dikkat edeceğiz sonra ben bir kardeşe buradan soracağım diyeceğim ki bu ne anladım bu anlattıklarımızdan tamam toplu olarak sanki birisine tezgah ediyormuş gibi böyle birisini anlatıyormuş gibi kısaca anlatmasını istiyormuş tamam o yüzden buraya yeterli şimdi bu bak çok boş bırakılmış bu bab özellikle tevhidin iki kısmı ayrılma babı çok boş bırakılmış ilim talebesi ilim talebesi farkında değil bunun ilim talebesi farkında değil bunun ve Allahu Alem bu ilim talebesinin başındaki en büyük belalardan neden şimdi anlayacağız şimdi biz ne dedik dedik ki tevhidin iki kısma ayrılması yani neydi o kısmı kim söyleyecek marifet ispat marifet ve ispat talep ve kasıt tevhidi şeklindeki iki kısma ayrılması daha ilmidir ve daha asıldır ve ilim talebesinin bu noktayı yakalayıp çok iyi kavrayıp fıkh etmesi gerekir hatta ilim talebesi burayı fıkh etmezse bazı işlerle karşılaşılır tamam mı? şimdi dönelim tevhidin üç kısmına tekrar sonra bağlayalım ki anlaşılsın şimdi rububiyet tevhidi neydi? ya önce şeyi alalım biz ee, rububiyet ee, tevhidinin tarifini alalım neydi? İfradullah Azze ve Celle bil ibade Allah'ın ibadete bilmek sonra bilgiler nedir tarifi? İfradullahi azze ve celle bi efali Allah'ın fiillerinde birlemek üçüncüsü ne? Allah isim sıfat bu da Allah subhanehu ve teala'yı kendisini isimlendiriyor ve sıfandırdığı şeylerde isimlendirmek tamam buraya kadar mıdır? şimdi artık bu tariflere dikkat edin bir soru geliyor gündeme rüzgâriyetle isim sıfat arasında ne gibi bir fark var? bir fark veriyor mu insanlar? ne bir ne gibi bir fark çünkü tam fiillerini tam kral yaptı onun zatına ifade edilmiş şey fiillerini de şöyle yapalım mesela diyelim ki mesela Allah subhanahu wa ta'ala'nın sıfatlarından bir tanesi nedir? Halık Halık Allah'ın ismidir sıfatı vardır aslında nedir hak sıfatı? yaratma yani Allah subhanahu ve teala her şeyi yaratmış peki akılan bu yaratma sıfatı Allah subhanahu ve teala'nın bu yaratma sıfatı rububiyetin en baba tabi sıfatı en baba sıfatı değil midir? en asıl sıfatı değil midir? en oturaklı sıfatı değil midir? biz gece gündüz insanlara tebliğ ederken sabah akşam geri geri kim yarattı dersen Allah derler niye o meselin müşterinin halinden haber veriyor değil mi? Ve bakıyoruz diyoruz ki işte bu rübubiyetin en bariz sıfatı olan halk yaratma sıfatı Allah'ın kimidir diyoruz. Bak iki sıfat diyoruz. O yüzden iki sıfat ile rübubiyet tevhidi sebep hiç ayırmamıştır laftan bile. Bakın biz geçen hafta dedik ki tevhidi üç ayranların isimlerini verdi. Kim? Mesela Ebu Hanife vesaire. Dikkat edin onlar tevhidi tevhid üçe ayrılık şeklinde mi insanın önüne koydular yoksa sadece bir hikaye mi hikaye ettiler yani demediler tevhid üçe ayrılırdım sadece bunların düzlerinden bahsettiler onların düzlerinden bahsetmesi insanların önüne tevhid ederken işte bakın tevhid üçe ayrılır manasına delalet etmiyor tamam burayı yakalayalım diye o yüzden hangi sıfattan haber verirseniz verin hangi isimden haber verirseniz verin ruhiyet tevhidinin ta kendisi diyoruz ki Allah'ın ismi var e, isim, isim, ismi var değil mi? ismi var dediğimizde tevhidin hangi kısmından bahsetmiş oluyor? İsim sıfat peki bir ismine örnek verdiğimizde? mesela yaratma ismini veriyoruz örnek doğru değil mi? yaratma diyoruz ki Allah'ın ismidir bak hangi isim deriz sonra ki bunun altında yaratma sıfatı var sıfatı e, yaratma sıfatını da verdik sonra geliyoruz diyor ki yaratma sıfatı uluhiyetin en bariz örneğidir yine rızkı örnek verelim rızık Allah subhanahu ta'nın rezzak diye ismi var rızık diye sıfatı var rızık hem ismidir rezzak hem ismidir rızık da hem de sıfatıdır bu iki sıfat ayrıcının kendisi olmakla beraber uluhiyetin tam kendisidir yediren, içiren, rızık veren, öldüren, dirilten, alçaltan, yükselten bu alemlerin Rabbi olan Allah'tır ya eyyühen nas ebudu Rabbekumul lezi halakakum vellezine min kablikum Ey iman edenler Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin Sonra ne diyor? Ellezi ceale lekumul arda firâşen Bakın rızıklardan bahsediyor والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزق olarak size bu semeratları çıkarmıştır o yüzden baktığımızda ehli sünnetler cemaatin hiçbir zaman mütekaddimlerinin tevhidi lafız olarak uçağa ayırdıklarını göremez çünkü neden eğer vallahi bir insan dese ki rübubiyet ve isim sıfat tevhidi tırnakla et gibidir dese bile bu hata tırnak et gibidir birisi tırnak o da tırnak et de ettir hiçbir farkı yok yani ince bir fark dahi yok tam iki aynıdır yani Aynısına benzer akıl iki ne demek? Diyor iki, iki demek budur yani Hiçbir şey yok yani bunun alternatifi yok O yüzden biz görüyoruz ki bugün Allah'tan gayrısından yardım isteyen insan Bakın Allah'tan gayrısından yardım isteyen insan ürünlüğe şirk kozmuştur Bunu ehli sünnetten hiç kimse bunu mutlak olarak zikretmemiştir Bu batıldır Bu tamamıyla tevhidin köküne çizip çakmaktır baktığımız zaman bugün Allah subhanehu ve teala'nın gayrısından yardım isteyen bir insan Allah subhanehu ve teala'nın dışındaki o insanın dinine inanmıyor arkadaşlar değil mi? yöneliyor değil mi? ya Abu Kadir Leylani diyor ya İmam Rabbani diyor peki duyma nedir? duyma için kitapların en başında geliyor peki bu insan niçin ona yöneliyor? sıkıntıyı kaldırmak için değil mi? sıkıntıyı kaldırma sıfatı rububiyetin en başta gelen sıfatlarındandır duanın kendisi de ibadet değil midir? o yüzden bir insan dedi ki bir insan Allah'tan gayrısından yardım istiyorsa teyzin hangi kısmında şirk koşmuştur? üç kısmında da şirk koşmuştur üç kısmında da net şirk koşmuştur o yüzden eğer sen dersen ki ölüyette ki bu tebliğ babında maslahata göre yerine göre söylenecek şeydir dersin en fazla ama hakikat yönünden bunu hakikatine vurursan bu olayı bir batıldır tamamıyla tevhidi yıkmaktır tevhidin fıkhından çok uzaktır bu konu o yüzden buraya çok dikkat ediyoruz tamam o yüzden baktığımızda selefin fıkhının ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz bu zürriyet ve isim sıfatı hiçbir zaman ayırmamışlardır bu Allah'tan gayrısından yardım isteyen bu şirk vasfına sahip olan bu insan baktığı zaman yöneldiği insanın dinini yanılıyor duyma nedir? Semi sıfatıdır. Semi sıfatıdır. Bütün sıfatlara örnek verdiğimizde diyoruz ki o semihtir. Değil mi? Samihtir. Şey, pardon semihtir. Bu o semihul basır diyor. Gördüğüne inanıyor değil mi bu adam? Bak basar sıfat. Hadisin sıfatın kendisidir. Kendisinden bir hadesin kaldırılmasını istiyor bu adam. Bak tam bir rüziyetin köküdür bu ihtiyacı gidermek. Rüzük vermek, öldürmek, verilmek. E bu adam ibadet etmiş oluyor ona çünkü dua ibadetin ta kendisidir Kale Rabbukum du'uni estediru lekum innellezine yestekbiruna an ibadeti seyedikuluna cehenneme dahirin İşte bir insan derse ki duanın ibadet olduğuna Kur'an'dan en büyük delil nedir işte budur Rabbimiz diyor ki bana dua edin ki duanıza icabet edin bana ibadetten kibirlenenler fakir ve zelil olarak cehenneme girecekler ne diyor bana dua edin duamı kabul edin sonra bana ibadetten yani dua etmekten kibirlenenler cehenneme gelir bakın nasıl Rabbimiz diyor ki bana dua edin duanızı icabet edin dua ica icabet etmek isim sıfat mıdır ee, yoksa rüzgarı ya aynı şey icabet ediyorsun işte hem sende o sıfat var icabet etme sıfatı var hem de icabet bir sıkıntısını kaldırıyorsun buraya yakaldık inşallah değil mi? böyle bir sıkıntı yok inşallah tamam o yüzden buradan şeyi de anlıyoruz bugün, bugün mücerred olarak hiçbir farklı gitmesin kabirlerin önünde birilerine secde edenleri tekfir eden insanların bütün sıfatla tekfir etmemeleri işte bu, bu tevhidin yine, yine aynı tabirle birine ne çakmaktır? kibir çakmaktır işte baktığın zaman hiçbir hiçbir seleften bütün sıfatta şirk işleyen küfre girmez sevgilinden dolayı ama Uluhiyet tevhidinde şirke biraz dememiştir. Bilakis bu tevhidi yıkmaktır. Vallahi yıkmaktır tevhidi. Çok büyük bir zarardır bu tevhidi. Ve bunu hiç kimse söylememiştir selefler. Çünkü neden? Bugün birileri diyor ki kişi isim sıfatla şirk koşuyorsa ona cehalet özür olabilir. Neden? Çünkü bu insan tevhid ediyor. Ama Allah'tan gayrısından yardım istiyorsa ona özür, cehalet özür olmaz. Neden cehalet özür olmaz? çünkü ne diyor neden cehalet hazır olmaz ona çünkü diyor ki bunda bütün e, e, sıfatta teyit götürür su götürür ilihiyette e, teyit su götürmez bunlar ayrılmaz sözü bunlar ayrılmaz sözü bir insan Allah'tan gayrısından yardım istiyor. zaten teyidin üç kısmında şirk koymuştur e bu üç, üç kısmın içinde isim sıfat da var zaten o zaman sen nasıl isim sıfat teyit götürüyorsun nasıl isim sıfat teyit götürüyorsun ve vallahi baktığın zaman Kur'an'da sen Allah'tan gayesinden yardım istenmezle alakalı ayetleri mi daha çok bulursun yoksa Allah'a semada olduğuna dair ayetleri mi daha çok bulursun? Semada olduğunu daha çok bulursun. 200'den fazla nasıl var Kur'an'da? Allah'ın peki nasıl bu kadar açık ve net bütün sıfatlarla alakalı bu mevzular tevhid getiriyor da İbn Hacer'in İmam Nevi şunu bunu tekrar edemiyoruz da tevhid ettikleri için nasıl uluhiyet tevhidini insan tekrar ediyoruz? babı kim ayırmış öyle sünnelere? Sebepten kim ayırmış bu babı hiç kimse şey ayırmamıştır böyle. İkisi de teyir getirir. Eğer adam teyir getiriyorsa bakın akiler vallahi şeye cevap vermek Allah'ın semada olduğunu inkar etmek için delil bulmak aynı Allah'tan gayrısından e, yardım isteyenin delil bulması kadar kolaydır adam diyor ki sizden bir gün çölde e, devesi kaybolduğu zaman ey Allah'ın kulları bana yardım edin diyorsun yani adam da söyleyecek mi bunu? Değil mi? Şimdi biz tevhid duadan isabet ettim mi etmedi mi onu mu arıyoruz? Bunu aramıyoruz değil mi? Çünkü bize göre zaten o insan da hata etmiştir. Allah'ın arşının üzerinde olmadığını söyleyen adam da hata etmiştir. Niçin birisi ölür? Diyorlar ki e, çünkü o adam tevhid etmiş. Neyle tevhid etmiş akıl? E işte Arapçada istivanın manaları var, semanın manaları var. E tamam demek ki lügatla tevil etmiş güzel. O zaman lügatla tevil etti diyor sen bunun tevili şu götürü diyorsun. E peki bu adam da zayıf olsa kendisi sahih zannettiği hadise tevil etmiştir. O yüzden zaten Şeyhül İslam İbni Teymi'nin dediği gibi biz adamın bir isminden Allah'tan gayrısına yardım isterken de görsek sözü ederken de görsek biz o insanı tevhid tekfir etmeyiz ve bu sizin kadılarınıza, alimlerinize ee, şöyle bir söylediğim sözlediğim bir konu bakın bu çok önemli Erredu alel zikreye bakabilirsiniz Efe ne işte ederse hani bir yerinin yaptığı gibi bu bütün sıfatla ediyor tekfir ama etmiyor tekfir bu adam tevhid götürür tamam bunu söylediği küfür önce şunu takip ediyor ama şimdi Allah subhanahu ve teala'nın arşının üzerinde istiva etmediğini söyleyen insanın bu ameli bu itikadı küfür müdür? şüphesiz değil mi? Bu küfür yani itikad şey getirir mi? İtikadımızda diyor ki bu itikadın mı? bilakis bunun dolaylı yönü eğer, eğer bilerek yapılsak ismi nedir bunun? Hangi çubu tecrüb çubudur bu yalanlamak çubudur e, aynısı şimdi bu küfür olan bir şey başka versiyonuyla tabi satıyorsun bu versiyonun içinde bir ürünü ediyorum hiç bunları ayırmıyorum dikkat edin bunları ayırmıyorum bunları ayırmak tecrüb temeline ters versin işte bu insanlara soruyoruz ya ki Allah subhanahu teala'nın her yerde olduğunu söyleyen insanları tekfir edip uluhiyet tevhidindeki insan e, pardon uluhiyet tevhidinde Allah'tan gayrısından yardım edilen insanı tekfir edersen ya bunları bir tekfir edeceksiniz ya da bunları yapmazsanız bunları da etmeyeceksiniz eğer ayırıyorsanız sizden iki şey talep edilir bir ilmi olarak ki ilmi olarak böyle bir talep yok hatta ilmi olarak e, tam bunları tutuyordur benim anlattığım gibi birincisi bu talep edilir ikincisi telef talep edilir ayrılmamış Seleften hiç kimse ayrılmamış Ve İbn-i Teymiye Rahimullah açık ve net bir şekilde söylemiştir En başta Ernaz Alel Bilgi kitabına baktığımızda bunu net, net bir şekilde görüyor Şeyhul O yüzden İbn-i Teymiye Rahimullah Bak İbn-i Teymiye Rahimullah Ernaz Alel Bilgi'de Bikri adlı eserinde hem secdeyle alakalı olsun hem de hululiyeliğe sahip olan bazı insanlarla dahi alakalı olsun ilk şimdi de demiştir ki ben sizin söylediğinizi söylersem kafir olurum ama siz benim ümumda caizsiniz ve kafir olmazsınız bu sizin alimlerinize emirlerinize kadınlarınıza söylediğini sözdür anlamı ki Kur'an hafızları bunlar kadılar bunlar emirler bunlar çok önemli haklar eğer bir insanın ümmet diyor ki bir insan fetavada baktığınızda birçok yerde görüyoruz bir insan eğer nasıl hakikaten Resul cihetiyle hakkı aramışsa Kur'an'a sünnete naslara bakmışsa sözü, sözü ne kadar yukarı çıkarsa çıksın bir insan tevhid tekfir çünkü insan tevhid edilir şimdi şöyle bir soru gelir her zaman gündeme bir, bir insan neden kafir edilir niçin değil yani eğer ikisi de küfürse bunu ayıran şey ne? Birisi açık, net ve birisi çok mu kapalı? Yani subhanallah, Allah subhanallah ve teala'nın semada olduğu kadar dört bir var mı? Ehl-i sünnetin içinde baktığımız zaman binden fazla hak var Kur'an'da şimdi bazıları 5000 nasını kullanan o alimler olmuş masumlarda bu kadar açık ve net Kur'an'ı indirdik Allah'ın uluğuna delalet eder güzel sözünü yaşadık uluğuna delalet eder şu istila Kur'an'da 7 yerde geçer bu kadar açık ve net sen tevhini getirir de İblis ediyorlar ki ama işte iman nerede? İmam Suyuti, işte İbn Hacer tevhid etmemiştir, takip etmemiştir ne yapmıştır? taklit etmiştir manasını Allah'a var etmiştir Şeyhul İslam İbni Teymiye diyor ki bu tatilden bir kat daha şerlidir bu isim sıfat hakkında söylenmiş en şerli söz de tatbik mevzusudur tatlide gitmektir sen diyorsun ki Allah haşa e, safsata konuşmuş bu manaya gelir yani Allah subhanehu ve teala böyle harflerden seçmiş A, B, C, D ya diyor ki A, D, L ne oldu akıl böyle bir şey seçmiş bir araya getirmiş bir kelime olmuş çünkü manası yok boş boş bir kutu gibi Aynı bu demiş oluyorsun Dedi ki Allah yedin var diye evet Yeri var değil mi kardeş? Yes diyor evet var e, Yes yani ev değil mi? Yes Hangi ne bu yes? Yes yokmuş Hiçbir manası yok Halbuki öyle kimse yere manası var değil mi? Neyi e, meçhulumuza göre? Ehliyeti meçhul Tamam O yüzden buraya çok dikkat ediyor Buraya çok dikkat ediyor O yüzden şeyhul e, aklımızın şeyhul İslamlarından İbn-i Hüseyin'in kitabı tevhidinde dediği İyi bir insan diyor ki kabirden yardımcı tekfir edemiyor. o, insana, o insanın cehaletini kaldırmamız lazım tevhid ediyor mu etmiyor mu bunun hepsine bakmamız lazım burada bir soru kim bana 5 tane alim sayacak tarifi tekfir edilmiş 5 ee, tane insan sayacak alimler tekfir edilmiş İttifak etmiş onun tefsirini Yani tarih boyunca değil yüzlerce senedir işlenmedik şirk söylenmedik küfür gece gündüz Allah'a küfrediliyor baktığın zaman alimlerin üzerinde ittifak ettiği iki tane üç tane bir alim bulamıyor birisi iştah etmiştir İbn-i Teymiye'yi belki birisini tekfir etmiştir göremiyorsun işte bak ittifak etti diyor. ittifak var mı? baktığın zaman birisi çıkmış da iştah etmiş demiştir ki Ahmet Kafir o demiş Mehmet Kafir böyle demiştir onlar ve baktığımız zaman ehli sünnette kimseyken böyle böyle bir şirk işlediğin mutlaka onun kafasını kesmiş örnek kullanıyoruz işte selef bu kadar tekfirden uzak bir mevzudu ve bizim mevzumuz değil alimlerin mevzusu tamam bizim mevzumuz değil tekfir ancak alimler yapar tekfir iştahı mevzumudur bilmiyoruz en can alıcı soru bu da soru tekfir içtihadı mevzumudur yoksa çoluk çocuğun da yapabileceği mevzumudur eğer çoluk çocuğun yapabileceği bilmezdi derlerse o zaman bunlar bütün fukahaları mukarebe etmiştir mültet ve bir baskı katmışlardır alimler cihatla alakalıdır bu fıkhi mevzudur eğer yoksa ki bir insan hayır iştihadi, e, iştihadi mevzudur o zaman sen müştehidirsin ikinci ünlüden bu alimden tekrar şimdi devam ediyoruz bize buraya kadar anladık o yüzden tevzid-i talebi vel kat ve tevzid-i marifeti vel islam çok iyi fikirde bakın tamam mı? bunu çok iyi filtreleyeceğiz şimdi e, soru kim cevap verecek bilen versin Allah'tan gayetinden yardım isteyen bir insan tevhidin hangi kısmında şirk koşmuştur? Hiç kısmında şirk koşmuştur. Neden? Neden şirk koşmuştur? Yardım isterken dua etmiştir. Evet. Olmuştur. E, bu e, Allah'tan yardım e, e ibadet kısmına girdiği Allah'ın e, var Allah'tan başka ismini kullandığı için bütün sıfatlarda güvenlik yok Allah'tan gayesinin ismi derken ona yöneldiği için onun işittiğini gördüğünü biliyor yani inanıyor Allah'a has olan görme ve işitmeyi bu iki isim sıfat tevhidinin kendisidir onda olduğunu diyor burada şirk koşmuş oluyor bana yani beni görüyor diyor zaten bugün tasavvuflarda yok mu şeflerin dinde kaç kere sağa kaç kere sola döndüğünü yatakta yatarken bir bakta dağda çobanlık yapsın resimlik sıfatını veriyorlar dağda çobanlık yapsın yani o yüzden buna çok dikkat ediyorlar tamam mı? evet bunu anladık buraya kadar zaten bütün bunların semeresi zaten birçok e, işgal ne dedik biz her zaman dersin başlarında demiştik bütün mevzular ahlak, bütün mevzular şer'i isimleri, şer'i ıslahları tutulmaktan geçiyor şey. bütün isimler bugün sen bir insana şöyle 900 kişi şey sor ehli sünnete diyor sen akide ve tevhidin arasındaki fark nedir? bunu sor eğer bunun cevabı verilmiyorsa burada çok büyük bir haklılık var eğer ya tevhid işte Allah'a bilemek işte akçılık hayır bunlar çok önemli bakın bunlar mevzuların temel taşları bunun zıttı nedir biliyor musunuz? bunu dinlemenin zıttı zahirliktir işte yani birisi alır üç nakla bütün ümmeti İslam'a sokar biri alır üç nakla bütün ümmeti tekfir eder anlatabiliyor muyum? çok önemli buna dikkat edeceğiz birçok yapılır işte bunların hepsi bütün İslam laflarının Kur'an ve sünnetin hepsinin fıkh edilmesindeki en temel nokta en önemli nokta şer'i isimleri şer'i ıslahları fıkh etmektir gece gündüz bunları insanlara yaymamız lazım ya bir Kur'an'da veya bir sünnette bir nasıl olduğunuz zaman bir ister akideyi bir nasıl olsun ister fıkhı bir olsun akideyi bir nasıl zaten alacağımız bellidir bir merciğimiz var o mesela fıkhi nas bile olursa ya işte burada bir nas var Ebu Hanife de kimdir burada bir nas var İmam Şafi de kimdir bunların bakın hiçbirisinin dinde yeri yok İstersen senin zahiren en güçlü gördüğün bir amel olsun onda istilaf varsa sebep arasında bir istilaf su getirir ya da bunu bizim davamız var işte benim su getirinin önünü tıkadık e, suyun önünü kestik işte asıl e, ümmette parçalanmalar burada başladı gece her zaman söylüyorum benim hayatımın en büyük daveti bir İslam çok önemli değil, çok iyi dikkat etmemiz bugün Allah için ihtilafın rahmet olmadığını söyleyen insanlar mı daha çok kavga etmişlerdir yoksa rahmet olduğunu söylüyorlar bu düşünün tarihten bugüne kadar bugün ihtilafın ihtilafın dalalet olduğunu söyleyenler bakın bu hep şer'i ihtilaflarla alakalı o yüzden söylüyorum gece gündüz kavga etmişlerdir bugün böyle Rüküden sonra el bağlayanlar bağlamayanlar aylarca konuşmamış Parmak oynatanlar onlar bunlar aylarca birbirleriyle konuşmamışlar Bunlar ihtilafın haram olduğunu gören insanların kavgası Düşünsene İhtilafı haram gören insanlar birbirine düşüyorsa Tarife bak bakalım kim birbirine düşmüş şereften Fıkıhtaki ihtilafı rahmet görenlerden Düşünsene, Bunları çok iyi fıkıh etmeliyiz Tamam mı? Yakalayalım şimdi Şimdi, şimdi verilen e, diğer isimlere bakalım Şimdi Dedik ki rububiyet ve mevcut uluhiyet tevhidi değil mi? Veya ve isim tıfat ve uluhiyet tevhidi işine ayırdık rububiyet isim tıfat ve uluhiyet şimdi rububiyet ve isim tıfata hangi isimler verdik? tevhidin marifeti ve ispat peki başka hangi isimler veriliyor bunlara? bunların hepsini yazalım 4 tane daha isim veriyorum التوحيد العملي عملي şey e, pardon ilmi التوحيد العلمي ilmi tevhid arkadaşlar ilmi diğer birisi de ettevhidül ilmi ettevhidül ilmi dediğimiz zaman ne, ne anladığımız zaman rububiyet ve isim sıfatı ama neden ettevhidül ilmi demişler kim yakalayacak mantığını bilmekle çok güzel maşallah bak bilmekle alakalı elhamdülillah bilmekle alakalı biliyorsun yani böyle bir işte diyor fiilleri var Allah'ın iman ediyorsun isimleri var sıfatları var bilip iman ediyorsun tamam Başka ne isim vermişler? Tevhid-i haberi. Haberi tevhidi. Haber tevhidi. Niye peki haber tevhidi demişler? Kim söyleyecek? Şey evet. Aklı tam mutlak olarak öyle değil. Mesela ölüyü bildirmeseydi de bilirdik. O isim sıfatın şeyi ama genel külli manada doğru. Yani bize haber yoluyla gelmiş. Haber yoluyla gelmiş. Yani bize haber verilmiş bir iman ediyoruz. Tamam mı? başka bir isim vermişler arkadaşlar Tevhid-i İhtikadi İtikad tevhidi Peki niçin itikad tevhidi şey demişler? Bir avukat İtikad tevhidi çünkü İnanmayla alakalı İnanma yani rububiyet ve ürüniyet inanmayla alakalı Şey e, rububiyet ve itikad inanmayla alakalı Rububiyet bir amelle alakalı amel ediyorsun Tamam Şimdi bu dört tane isim bir de tevhid-i marifeti ve ispatı onunla beş tamam Dört mü oldu son? Tamam dört oldu. Ülühiyet ve veya evet ülühiyet tevhidi veya ilahiyat tevhidi ilahi tevhidil ilahiye veya tevhidil ülühiye çok önemli. Bunlara verilen isimler Birinci tevhidil ibadet, ibadet tevhidi. Kim söyleyecek niçin ibadet tevhidi demişlerdir? ibadet ediyorsun ibadetin kendisi ya ibadet ediyorsun tamam bir yani tevhid bir ibadet mutlak çünkü ibadette Allah'ı ihlas ibadette Allah'a ihlası içerdiği için bu isim verilmiştir ibadette Allah'a ihlası içerdiği için bu isim verilmiştir başka tevhid bir irade irade tevhidi kim bilir irade tevhidini için vermişlerdir bir o bir de çünkü bir şey istiyorsun Allah'tan. Biz nedir dua ihtiyacıyla? Nedir? İstek duası, ibadet duası. Sen istiyorsun, ibadet yaparak ne yapıyorsun? İrade ediyorsun bir şeyleri. Yani ihlası içerdiği için ve amellerle Allah'ın vecihü ve rızası istendiği için bilgilerin işte tevhid-ül irade. O zaman din asla bir akide kitabında tevhid-ül irade bölümünde ne anlayacağım? Bunu Tamam. Başka ne demişler? Tevhid-ül kat. Kat tevhid. Evet, bunu kim söyleyecek? Tevhid-ül kat sadece Allah'a iba ibadeti gerektiren ihlası kastettiğim için var orada tamam son olarak yok son olarak değil devam ediyor tevhid-i talebi talep tevhidi demişler neden talep tevhidi demişler çünkü talep etmeyi içerdiği için yani nasıl kul tarafından Allah'a bir istek bir talep içerdiği için tamam başka demişler tevhid-i fiili fiili tevhid niçin fiili tevhid demişler ilk olur fiil işliyorsun değil mi? Heh, fiil işliyorsun yani sen fiil işliyorsun namaz, oruç, zekat Allah'a yaklaşıyorsun başka ne demişler son tevhidul amel amel sözü bu da zaten açık ameli Allah'a hak kılma üzerine tamam şimdi e, hani bazı sorular sormuştuk şimdi hangi takvimata daha çok odaklanmamız gerekir dedik ki ilmi olarak daha doğru daha ilmi yok peki hangi takvimata odaklanmamız gerekir insanlara tebliğ ederken insanları davet ederken hangi takvimatı tanıtarak anlatarak şimdi bu görüşte maslahat geliyor işte böyle bir ortamsa fakat iki bunu gündemde tutacaksın Bakın ilim talebeleri bunu daha yapmak lazım Davet ettiğiniz zaman o eğici her ne kadar eğer bu insan avamsa zaten maslahatı gözetirsiniz Maslahata binaen siz e, bütün bu takdimatları gidersiniz Şimdi avam veya yeni yeni başlayan veya tevhidi yeni yeni öğrenen insanlara bu tevhidin üç kısmıyla yaklaşılması gerekir. Neden? Çünkü ilk İkiye ayrılma kısmı biraz daha böyle ilmi ve daha ağır biraz daha ağırlığı var o yüzden zaten alimler ihtiyaç duymuşlar da avama kolaylaştırmak için halka bunu e, daha böyle basit bir şekilde indir, indirgemek için bu şekilde üç taksimle gitmişlerdir tamam o yüzden diyor ki bu da bir maslahatı gözetlerim ilim talebeleri aralarında konuştuğu zaman her zaman iki noktayı ön planda tutmaları gerekir şu anda e, dünyada yaşayan e, sayılı alimler arasında Şeyh Mutkal Rıza'ya bakıyoruz bir gün ağzından duyamazsın söylediğini çağırıyoruz. edilmiş hep buna vurgu yapmıştır özellikle neden? çünkü ebir fıkıh zaten insanlar arasında münteşir yayılmış ve bunu fıkheden fıkhetmiş özellikle bunu gündemde tutuyor Şeyh neden? çünkü çok önemli bir nokta bu bunu gündemde tutmadığın zaman sadece ebir kısmına odaklanıyor ve unutuluyor bu tamam mı? ve dikkat ettiğin zaman öbür noktada bazı işgaller çözülmüyor şu görüyorsun adam küfürlü çeşidinde özürdür diyor çeşidinde özür değildir ne selefi var bunun ne haleti var ne de bir ben, ben bulmaz ne bu zarardır yani tevhidin mantığına zarardır tabi tamam şimdi buraya kadar mukaddimeyi anladık tamam Şimdi yeni bir mukaddime geçiyoruz. Önemli mukaddimelerden birisi de Mekkeli müşriklerin yani Kureyş kafirlerinin tevhidin kısımlarındaki konumu ne taraflar tevhidin kısmındakileri e, kısımlarındaki konumu ne önce bir soru atalım gündeme hanım öyle gidelim Mekkeli müşriklerin tevhidin hangi kısmında sorunu vardı? Şimdi çok güzel. Bakın buraya dikkat etmemiz lazım akıllar. Eğer Cülüdiyet dini mutlak olarak ortada bıraktığımız zaman kişinin kastına göre yani en az derecesi bu cümlenin en az derecesi eksik olduğudur bu cümlenin en az söylemi şu ya, yanlış o biraz e, daha e, öte bir nokta eksik olduğudur neden ahiler ne kelimüşlerin uygulayacaksınız bir sorun olmaz baktığımız zaman bunlar Allah'tan gayetine yardım isterken bak işte yine mantığı yakalıyor değil mi nasıl işgaller çözdü ahiler arkadaşlar bakın burayı yakalayacağız eğer tevhid üçe ayırdığımız zaman bu bir işgallerle karşılaşıyoruz ya bunlar temayül takmıyorlar mıdır? Tümüyle takmıyorlar mıdır? İşte bu tabiriyetin en baba şeyidir, şey, şirkidir evet, şimdi göreceğiz zaten ya bunlar tümüyle temayül bizim bugün nazar boncuğumuz vesaire biraz bizzat bunların zatını önemliyorlar mıdır bunlar? E bu rububiyetin tam şükrünün kendisidir e biz nasıl o zaman görebilmeyi diyoruz nasıl müşterinin bir sorunu var şey e, işte bu da tevhidin akıl eğilim noktalarını şer'i ıslahları fıkh edememekten kaynaklanıyor bütün hatalar aslında çok yanlış bak Mekkeli müşterin söylediği cumhuriyeti nasıl savunuyorsa cumhuriyet şöyle şu cümle olsaydı şu cümle doğrudur Mekkeli müşriklerin asıl sorunu en büyük sorunu uluhiyetliydi bununla beraber ruhiyetin sorunları var bunlar birbirine inkar etmiyorlar mıydı birbirine ruhiyetin babası da e diyorlar ki çölmüş yanmış kemikleri kim bilecek hatta e, öyle alimler gelmiştir ki Mekkeli müşriklerin Allahu alem yani e, bu tam doğru değil ama ilim Allah'ın katında tam doğru değil çünkü muhakkik alimler bunu reddediyor ama buna rağmen öyle alimler çıkmıştır ki Mekkeli müşriklerin Mekkeli müşriklerin dirilmeyi inkar ettiklerinde aralarında ittifak vardı diyenler olmuş alimler düşünün yani çok önemli her ne kadar katılıyor ama burada bir o alim hitap edilmiş mi etmemiş mi oraya bakmıyor. orada başka bir ince noktaya kalacağız yani burada bir vurgu var onların ruhiyeti de şirk koştuklarına Geri gündüz insanlara anlatıyoruz İşte Mekke'li müşriklerin zihniyeti sorumludur Yanlış hakikaten çünkü bugün yani bu tam, Türkiye'de daha bir pencerede bakıyoruz bugün işgal olmuyor ama Vallahi Arap dünyasına inin gerek internet ortamlarında gerek seyahatlerde görün bakın muhalifler ehli sünnete nasıl saldırıyor bu noktada Siz yok biliyorsunuz ama onlarca Mekke'li müşriklerin müşriklerini getiriyorlar Halbuki baktığın zaman selefin muhakkik alimlerinden böyle bir cümle yoktur. Varsa da o şey babındandır, hikaye babındandır sadece, aklı uygulama babındandır. Ona hepsine geleceğiz. Şimdi orada tabirdi inşallah, ümmet hayırlar bölümünde. Tamam mı? Bunu yakalayacağız inşallah. İşte bu şer'i esma-ı şer'iye dediğimiz olay var ya, şer'i isimler, şer'i ıslahlar. Hepsi bundan kaynaklanıyor. Şimdi Mekkeli müşriklerin tevhidin kısımlarındaki konumu nedir? Bunu soruyoruz. Dedik ki Mekke'nin müşriklerin sorunu nedir? Şirki hangi kısımda şirk koşmuşlardır? Diyoruz ki Mekke'nin müşriklerin asıl sorunu uluhiyetteydi. Bununla beraber az da olsa veya bir kısım da olsa uluhiyette problemleri vardı arkadaşlar tamam mı? Şimdi uluhiyet tevhidine gelince zaten bunda herhangi bir şüphe yok ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfa bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyor ki zaten açık ve net öyleydi şirkleri vardı bunu hiç kimsenin sorunu yok en büyük en yüce kaygısı ki cehennemin satanlara sayıda başlar onların bile ikrarıdır bu Mekke'li müşterinin yüzeyde şirkleri vardır bunu hiçbir sorun yok peki bütün sıfat ve kabul etmeye gelince bakın dolaylı yönden şirke biliyorlardı az önce dediğim gibi Allah'tan yarısından yardım isteyen duyduğuna görmeyelim o noktada bakmayalım gerek külli manada isim sıfatı kabul ederler demek görmüşler bunu e, yakalıyorum ne hariç Rahman ismi hariç İsimlerde Rahman ismi hariç Mekke'li müşkilerin Allah'ın isimlerini inkar ettiğini göremezsin Rahman ismi hariç tamam mı? Mesela o, o yüzden Allah subhanehu ve teala Rahman ismini inkar ettiklerinde Allah azze ve celle hemen bunu reddetti ne dedi? Kulidullah Eydirrahman Eyyemmâ ted'u felehul esmâul husna Rahman diye dua edin veya Allah diye dua edin hangisiyle dua ederseniz edin en güzel isimler onundur şimdi Allah subhanahu ve teala onların durumunu hikaye ederken ne diyor ve izâ qîle lehum muscudu rahman kâlu lena rahman onlara Rahman'a secde edin dedikleri zaman ne dediler Rahman da ne Rahman da neymiş bunu inkar ettiler tamam o yüzden bakarsın bugün dünyada ehli sünnete saldıran muhalifleri görürsün derler ki ya siz dediğiniz var diyorsunuz müşterin müşterin ülüviyetlerin başka şirki yoktu e, al sana Rahman ismini inkar ediyorlar al bir ayrı bir küfür ikinci fark küfür biz ne diyoruz Rahman hariç getir o zaman bize bir tane Rahman hariç o da bilmediklerinden cehaletinden dolayı hani kendileri indinde sabitti de inkar ettiler değil bilmediklerini inkar ettiler ha cehalet küfür edilmiş şimdi bunlar Rahman ismini inkar edince Allah da onların bu sözlerini inkar ediyor ee, şimdi baktığımız zaman Allah bunların hani Rahman neymiş dediği zaman Allah bunları inkar etmiyor mu? bakın buradan ne anlıyoruz bak işte istinbat noktası var demek ki diğerlerini inkar etmiyor çünkü ekseler Allah inkar edecek onları reddedecek bakıyoruz sadece bu noktadan inkar etmişler birinci istinbat noktamız burası bir ikincisi tersten bakıyoruz olaya getirin beklemişlerin hangisini inkar etmiyor. tamam bir de öyle yaklaşıyoruz olarak tamam buraya kaldı şimdi sıfatlara gelince bakın bu isim sıfatlardan isim sıfatlara gelince bu sıfatları inkar bu, bunlar sıfatları inkar etmezler İbn-i Teymiye diyor ki bunların sıfatları, sıfatları inkar ettikleri bilinmiyor ettikleri müşriklerden Allah'ın var mı Kur'an'dan sünnetin hakkında gelen bir tane nasıl bunlar Allah subhanahu wa ta'ala'nın sıfatını inkar etmiştir sıfatı yok demişler yok sıfatı yok bakın ahiler burası çok önemli Şeyhul İslam buraya geldiği bir vurgu tabi tabi kitaplarından bunu anlıyoruz Mekke'li müşrikler en ufak bir kendilerine pay çıkarabilecek hüccet çıkarabilecek bir şey buldukları zaman İslam'a saldırıyorlardı delil olarak baktığın zaman hiçbir Mekke'li müşrikten bulamazsın ya Allah'ın eli demeymiş dediklerini Allah, Allah nasıl hasta öldür dediklerini çünkü eğer bu onlar için bir budget olsa bir kapı olsa her o kapıya kapacaklar baktığımız zaman hiçbirinin inkar etmemesi böyle bir işgal getirmemeli Resulullah'ın resmini demişler böyle demişler her şey demişler ama baktığı zaman bunu inkar etmemişler demek ki bu Mekke'li müşterin ilminde ikrar edilen bir şey ya İslam adına ayıplanan ayıplanmayan bir şey olduklarını anlıyoruz eğer İslam için bu ayıp olsa Allah'ın eli gözü dünyanın bağlı yoksa Allah'ın insanlara benzetsin eğer Mekke'li müşriklerin de yani şimdi Mekkeli müşrikler biz bunlara soruyoruz yani sizin bize düşman olduğunuz kadar ehli sünnete Mekkeli müşriklerin Resulullah'a düşmanı daha kötü değil mi? daha kötü değil mi? onlar buna rağmen bu tür hüccetlerle gelmediler çünkü bunlar onların önünde işgal değil zaten baktığımız zaman Allah subhanahu ve teala'nın dinlemesi hariç edilmiş Allah subhanahu ve teala'nın yürütmesi hariç o yüzden Şeyhülislam'ın bakın cümlesine bakın çok önemli Şeyhülislam diyor ki dirilmeyi daha içine sokacak bir cümle konuyor bir sıfat bile kat ebeden inkar etmemişlerdir diyor neden? bakın iki şeyi ay ay ayarmamız lazım bir o Allah subhanahu ve teala'nın sıfatlarını bilip inkar etmek bir de o sıfatlara cahil olup da inkar etmek işte aynı bunların Rahman nedir dediği gibi bakın bunlar ne dedi Rahman denilmiş hani bunlar sabit oldu da kendi ünlüler, e, kendi ünlülerinde ondan sonra mı inkar ettiler Mekkeli müşriklere baktığımızda Abdurrahman böyle yok muydu onlarda bakın bunları yakalayın bunlar ikisi çok ayrı var bu Allah'ın sıfatıydı ondan sonra inkar ettik böyle değil Allah'ın sıfatını ikrar edilir ondan sonra bunlar inkar böyle bir, bunun için direkt cehalet küfür bilmediklerini söylemeleri ikisi ayrı bir vaka kim, kimlere evet kimlere bunun içine sokuyor hayır bunun için olarak inkar etmiyorlar Allah iki mı Allah var diyorlar Hayır. ilahın lügat manasına dön. Bunca ibadet edilme tek ibadet. İşte bu da zaten şer'i isimlerden kaynaklanıyor. Biz niçin diyoruz La ilahe illallah ne kelimüşlükler manasını biliyoruz. La ilahe illallah kelimesi desem ki ahi bana şu desem bu cümlede eksik midir? Eksik değil mi? Tamamlamam lazım. Arap dili edebiyatında La ilahe illallah sabit hadis eksik bir cümle. O e, birileri yaratıcı kelimesini sokmuşlar Allah'tan başka yaratıcı ilah yoktur. Birileri de ne? hakkı, hakkı koymuşlar Allah'tan başka hak ilah yoktur bu sefer ilahın manasında ihtilaf etmişler birisi ilah yaratıcıdır demek ilah elehi elehi kırkından olmuş böyle tartışmışlar biri demiş ki ilah hayır ne demek ibadet edilen o yüzden baktığın zaman Resul la ilahe illallah dediğinde onlar ne dedi ve bir sürü ilahı tek ilah mı koydu işte orada ilahı yakalarsan işgali çözersin nedir o biz dince ibadet edileni tek ibadet edilen mi kıldılar anlatabiliyor muyum? Bu bir ikincisi tam tersine reddiye var ilah suresinin hakkındaymış Mekkeli müşrikler bir rivayete göre hatta müminler ne konuşsam ey Muhammed bize Rabbini vasfet onlar da Rabbini vasfettiğinde Allah her Allah sana cennete ve inkar edilmişler müşrikler anladın mı? şimdi ahad Allah'ın bu Allah ahad bunun tefsirine gelelim kısaca peki Allah değildir Allah neyde değildir diyor mu zaten ayette zatında bir dediğim tekbir Allah dediğim mi ayet demiyor o zaman nereden çıkardın bu tekbir zaten o yüzden el hikmeti kulhu Allahu ahad ne demek Kimin kullanmıştır hiç denemiştim ki Allah şunda bir o zaman anlıyor ki kendisine hak olan her şeyde bildir Allah ünlü gelmiştir anladın mı işte o, o manada zat manasında beliriyorlardı iki tane Allah var diye gördün mü sen o yüzden de mi zaten bugün e, Hristiyanların şekli daha beter bu noktada iki tane Allah koydular bu tek sinirleri değiştirdiler tamam bunları işte bakın bunlar şer'i isimleri yakalamaktan geçer bunlar çok önemli arkadaşlar tamam işte öyle inşallah evet. şimdi sıfatları inkar etmeye gelince yok sıfatları inkar etmeye gelince yok Şimdi rububiyet tevhidine gelince rububiyet tevhidine gelince şimdi neyi anlattık biz taksimatı yani üç taksimatı giderek bu tarifleri veriyoruz tamam mı? Burada bir işgal olmasın Rububiyet tevhidine gelince ahlar iki şart veya iki kayıt hariç kabul ediyorlar sorunları yoktur rububiyet tevhidinde iki kayıt hariç iki şart hariç birinci kayıt şart ne? bunu söyledim Mekke'li müşrikler rububiyet tevhidini kabul ediyorlardı ancak bunun kaybı işte ancaktan sonraki kayıptır genel olarak toplu olarak yani bütünen küllü olarak yüzde genel olarak kabul ediyorlardı genel olarak bir sorunları neydi? yoktu ve bariz sıfatlara baktığınızda rububiyette yaratma, öldürme, bilme işte bunlarda neydi? işgalleri yoktu hatta kim yarattı, kim öldürdü vesaire bütün sorularda Kur'an'da bakın aziz ve hakim olandır diyorlar bakın isim ve sıfatları nasıl vurguluyorlar bunlar azim ve hakim olan diyor şey? hakim olan böyle halakahumel azizul hakim böyleydi Allah alem ayet onları aziz ve hakim olan yarattı bakın nasıl isimlerini vurguluyorlar hani düşün ben sana diyorum ki ahi seni kim yarattı 10 tane telefona göre sor Allah der değil mi e, e, Allah demesi de lazım zaten ama baktığın zaman metnilmişler özellikle bir isimlerini vurguluyor o kadar net veren yani adamlar bu konuda aziz ve hakim diyorlar yani anlatabiliyor muyum burası çok önemli o zaman birinci kayda ne yakın? Şimdi rububiyet tevhidinde soru, sorunları var mıydı? Hemen birinci kayıtla cümleyi nasıl anlıyoruz? Hmm. Genel olarak yok. Birinci kayıt. İkinci kayıtlı akıl mesela kendilerinde temaim, kiveledeki şeyler vardı bunların sebebiyokla alakalı temaime gidiyor adam topluyor birisi gidiyor sakal bağlıyor birisi gidiyor denizden çıkardığı hakları çocuklarına koyuyor ve onların zatına yöneliyorlar bunlar bir sürü hürriyette şirk ve hürriyette şirk beraber demek ki bunların genel olarak sorunları yoktu ama hürriyette şirkleri vardı ikincisi dirilme hariç işte geldi. bir kayıt bir genel olarak sorunları yoktu iki bölünme hariç tamam mı? Bazıları bölünmeyi inkar ediyorlardı Bazıları diyoruz Allahu alem bunda daha çok bahsi ihtiyaç var o yüzden bazı alimler de bunun gibi gelmiştir ittifakı bitirmişlerdir Mekke'li müşriklerin bölünmeyi inkar bakımında ama Allahu alem bu müşkilat yani sahip ama genel olarak inkar ediyorlardı çoğu veya bir kısmını inkar ediyorlardı Hayır, Gelen bir şey yok. Hiç yok. Bilinmeye dair. Evet, zaten ayetler bahsediyor. Zâmellezîne keferu Zâmellezîne keferu en la yubâsû. Kafir edenler bilinmeyeceklerini iddia ettiler. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ضرب لنا مثلا şimdi lena Allah subhanahu oradaki lena bize darabe kim darabe o adam darabe lena bize bir misal verdi ve nesiye nesiye kimdir bak yine adamın kendisi nesiye unuttu halkahu bu yine adama döndü bu adam yaratılışını unuttu ve bize bir misal verdi ve ne dedi men yesil izam işte o men yesil izam izam o darbenin vurgusudur yani misal vermenin devamıdır neymiş o misal men yesil izam ve hiyalan çürümüşken bu kemikleri kim getirir işte bunlar mektedilmişler Şimdi bakın biz ahiler bu ayetleri böyle öyle ve diyor ki Mekke'nin işleri sorunu yok diyor. Bunlar işgal. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Evet. Ee, evet hızlıca evet, son üçüncü ve son mukaddimemizi alıyoruz. Yine mukaddimelerimizden birisi bazı müteakhir kafirlerin müşriklerin şirki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakın müteakhir kim? sonradan gelen yani Resul döneminden daha sonradan gelenlerin gelen bazılarının şirki Resulullah'ın dönemindeki müşriklerin şirkinden daha kötü daha şiddetliydi birçok yönden ve birçok vecihten mi böyledir arkadaşlar birçok yönden yani daha çok olması mümkün olmakla beraber Allahu Alem 5 vecihten 5 noktadan zikrediyor 5 noktayla bu din gibi ortaya çıkıyor bir Resulullah'ın dönemindeki kafirler az önceki bildirdiğimiz sıfat üzere vücudiye tevhidini ikrar ediyorlar doğru değil mi? az önceki belirttiğimiz sıfat üzere neydi az önceki belirttiğimiz sıfat? sayı hariç tamam o sıfat üzere neydi kabul ediyorlardı ancak sonradan gelen bazı kafirlere baktığımızda rububiyette şirk koştuklarını görürsün bazı o yüzden bazı baktığını şimdi var mesela sufilerin bazı daha çok mütekabbil hatta müteakkirlerden de var aşırı tamam bunlar mesela kutup büyü isimlendirdikleri bu kişiler bu kutup insanlar e, işte 7 kişi midir 4 kişi midir ihtilaf etmişler sofiler aralarında çok önemlidir bu bir kutup ha, e, bu kutup işte talih insanlar talih ve ilerler diye isimlendirdiği insanlar bunlar tamam mı? 2 birinci kısımda 2 az önce de belirttiğim üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindekilerin isim ve sıfatla ne kabul etme noktasında bu sorunları yoktu yoksa dolaylı yönden şirke şey düşüyorlar dolaylı ama kabul etme noktasında yani işte ben Allah'ın şöyle ismini inkar ediyorum veya şöyle sıfatını inkar ediyorum yoktu az önceki sıfat e, belirtilmiş sıfat haricinde neydi o sıfat işte Rahman'ın inkar etmeleri tamam ama müteahhirlere baktığımızda kimini görüyorsun bütün isimleri inkar ediyor ve sıfatları inkar ediyor şimdi görüyorsun ben de isimleri alırım sıfatları kabul ederim hatta birileri geliyor lazım Azim gibi isimlerin de hepsini kabul ederim isimlerin bir kısmını alırım bir kısmını reddederim sıfatları sonra tanrı ederim bir de böyle çıkıyor biz diyor yedi sıfat alıp bütün isimleri kabul ederim tuhaf tuhaf bir sürü ne var kaviller var baktığın zaman mektubun müşriklerde bir rahman diyor Şimdi noktada da bu tamam üçüncü nokta ilk dönem müşriklerin sınıf varlığa ibadet ediyorlar yani İki sınıf varlık var yani bu alemde iki sınıf varlık var bunların varlık iki sınıf varlığa ibadet ettiklerini görüyoruz ya bunlar birinci sınıf ya bunlar salihler yani salih insanlar işte görüyoruz Musa Aleyhisselam döneminden vesaire ya bunlar salihler ya da kendilerinin ne salah ne de fesadın nispet edilmediği şeylere ibadet ediyorlar kendisinin ne salah yani ne salahiyet ne salihlik ne de fesadın nispet edilmediği, edilmeyeceği şeyler neler bırakıyor ha işte bu ses kaydedici bu patlar ha bu duvar o zaman iki tür varlık var birincisi ya salihlere bunlar ibadet ediyorlardı ya da ne yapıyorlar kendisine ne salihliğin ne de kötülüğün fesadın nispet edilmeyeceği insanların nazarında nispet edilmeyeceği şeyleri ibadet ediyorlar doğru mu? iki tür. ama müteahhir kafirlere bak üç sınıf ibadet ediyorlardı ya görüyorsun ki bunlar aynı bu Mekke'de müşteriler gibi halim insanlara ibadet ediyorlar iki ya da kendisine salah ve fesat nispet edilmeyeceklere ibadet ediyorlar ya da kendisine salah ve fes kendisine fesadın hatta kötü niteliklediği insanlara bile bunlar ibadet ettiklerini görüyorsun fesadın nispet edildiği insanlar işte bu üçüncü sınıf mesela Bedevi görüyorsun Muhammed İbni Hasan Kuvvet Ölümün Muahhirinde diyor ki e, işte Sahavi o da diyor ki Ebu Hayyan'dan anlatıyor diyor ki e, ne diyor diyor ki Bedevi'den El Bedevi var ya bu meşhur Bedevi bundan ancak bilinen şudur diyor onun hakkında bilinen doğru net olan şudur bir gün diyor cuma günü cuma namazından önce nefsine girdi iş ediyor iş ediyor nefsine çıktı ve gitti buna ona ibadet ediyorlar o yüzden bu üçü ne yapar ahiret birincisi kim sayacak bu son üçünü üçünü birincisi ikincisi ne salahiyet ne de fesahiyet yani nispet edilecekler ya da ya da fesahiyet nispet edilecekler görüyor musun ne kadar batıl müfasillemişlik ya subhanallah bu dereceye gelmiş o yüzden bazı ehli sünnet alimleri müteakirlerin şirkini tekaddimin şirkinden daha kötü gördüğü zaman dinlerin garibine tuhafına gidiyor bu külli manada olmasa da kısmen bu böyledir o yüzden biz zaten hep cümlelerimizde bazı lafızlarını kullanıyor tamam insanlardır zaten bu, bir kişi de yoksa onun üzerine almaz tamam mı? dört akılar dördüncüsü ilk dönem kafirleri la ilahe illallah'ın manasını ne biliyorlar mıydı bilmiyorlar mıydı biliyorlardı hep beraber hayat yaşadılar bundan dolayı bu kelimeyi söylemekten ne yapıyorlardı? İmtihan, imtina ediyorlardı. اَجَعَلَ الْعَالِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا İşte bak senin akı az önce söylediğin ayet. Bütün bu ibadet edilenleri tek bir ibadet mi? edilen kıllar dedim ya eğer birilerinin dediği gibi la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı Mekke'li müşriklerin bu konuda sıkıntısı var mıydı? yoktu değil mi? ama ne diyorlardı bunlar? bunlar ne diyorlardı diyorlar ki Allah'tan başka bir ibadet ederiz Bize Allah'a yaklaştırsınlar diye eğer la ilahe illallah manası bu olsaydı Mekkeli müşrikler Resulullah'ın amcasının yanında derler miydi demezler miydi la ilahe derler mi çünkü ikrar ediyorlar tamam derler mi çünkü ikrar ediyorlar evet. burayı da anladık o yüzden diyor ki ilk dönem kafirleri la ilahe illallah manasını söyleyip imtina ediyorlardı ancak sonradan gelenler bakın arasındaki fark la ilahe illallah'ın manasını bilmediklerini görürsün ve görürsün birisi la ilahe illallah diyor sonra gidiyor Allah'tan başka kurban kesiyor adam diyor ki la ilahe illallah diyor orada sonra çıkıyor arka sokakta kurban kesiyor la ilahe illallah'ın manasını bilmediğini gösterir anladık bu da dördüncü kısım beşinci son kısımda dersi bitiriyoruz zaten dönemdeki müşrikler rahatta şirk koşup şiddette işte Muhammed İbn Abdülham'ın özellikle vurgu yaptı ki genelde bu vurguya özellikle vurgu yaparlar ama sadece bu değildir o yüzden dikkat etmemiz gerekir bazı saygıyı dört nokta çok önemli ilk dönemdeki müşrikler ra rahatta da şey pardon rahatta kime sığınıyorlar Bunlar bu Allah'tan gayrı tatlıklara sığınırlar. Ama şiddetli Allah'a sığınırlardı değil mi? ve izâ rakibû fil دعوا da'allâhe مخلصين lehuddîn felemmâ neccâhû نجاهم إلى البر إذا هم يشركون yani bunlar ne yapıyorlar karaya çıktıkları zaman dini Allah'a çıkıyorlar bunu biliyor müteahhirler ise hem rahatta hem sıkıntıda ne yapıyorlardı şirk koşuyorlardı İşte bu beş vecihten anlaşılıyor ki günümüzdeki bazı kişilerin şirkleri eskilerinden daha pistir hala vallahu alem ve sallallahu alem ve muhammedin ve alem